Watu katika ulimwengu wamegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni watu waliokubali wahyi uliotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakauamini wahai huo wakaukubali na kuufuata na sehemu ya pili ni watu wamechagua kuabudu matamanio ya nafsi zao mtu ambaye amechagua kufuata wahi atambue kwamba atakuwa na upinzani na vita baina yake na wale ambao wamechagua kufuata matamanio ya nafsi zao na jambo la kufuata matamanio ya nafsi ni katika mambo mabaya mno watu wameangamia na watu wamepata hasara na allah amewakataza waja wake na akawatahadharisha na jambo la kufuata matamanio ya nafsi allah subhanahu wa taala ametuambia ndani ya qurani ya daud inna jaalnaka khalifatan fi lard fahkum baina nnasa bilhaq فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ewe daudi sisi tumekuchagua wewe tukakufanya kuwa ni khalifa ni kiongozi kwa watu katika huu ulimwengu basi hukumu baina ya watu kwa haki na wala usiyafuate matamanio ya nafsi yatakupoteza katika njia ya sawa Allah subhanahu wa ta'ala ameonyesha kwamba matamanio yanampeleka mtu kwenye maangamio na shari na upotovu bali akawafanya wale walioukataa wahai ni watu waliofuata matamanio na ni watu walioangamia akasema subhanahu wa ta'ala fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إيه محمد صلى الله عليه wasallam tambua kwamba ikiwa watu hawatakuitikia wewe ujumbe uliowapelekea hawataikubali da'wa yako hawatayaamini maneno yako yoyote ambaye hatoyaamini maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam hatauitikia ujumbe aliyokuja kuutangaza mtume sallallahu alayhi wasallam hana zaidi ya kuwa ni mtu anayefuata matamanio fa in lam yastajibu laka ikiwa hawatakuitikia wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum basi jua kwamba watu hao watakuwa ni watu wanaofuata matamanio ya nafsi zao kwa hiyo wale wenye kuitikia ujumbe aliokuja nao mtume sallallahu alayhi wasallam hawa ni sehemu ya kwanza na wale walioukataa ujumbe ni watu sehemu ya pili allah subhanahu wa taala amewaambia ni watu wanaofuata matamanio ya nafsi zao waman adallu mimman ittabaa hawahu bighairi hudan min allah na ni yupi aliyepotea zaidi kuliko yule ambaye amechagua kufuata matamanio akauacha mwongozo uliotoka kwa allah subhanahu wa taala sasa hapa katika ulimwengu tunashindana wale walaokubali ujumbe wa mtume sallallahu alayhi wasallam wanapambana kuhakikisha ujumbe wa mtume unaenea na da'wa ya mtume inasimama kama walivyohakiki waliokuwa kabla yetu mtume wetu alayhi salatu wassalam ametumwa kwa ulimwengu mzima tofauti na mitume wengine wote na ni mtume aliyefanya kazi ya dawa kwa muda mfupi lakini kwa sababu kazi yake ni kazi ya umma wake ni kazi ya wafuasi wake iliendelea na itaendelea mpaka kiyama alipoondoka mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba waliamini kwamba jukumu lao ni jukumu waliokuwa nalo mtume sallallahu alayhi wasallam wakasimama kwa nafsi zao wakasimama kwa pesa zao wakasimama kwa ilmu yao wakasimama kwa maarifa waliokuwa nayo wakahakikisha hii dini inasimama na inafika mahala panapostahiki محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد نمتوم والله na wale walio pamoja naye ni wakali kwa makafiri hawana upole wala mapenzi na makafiri utawaona ni watu wenye kuhurumiana baina yao wanapendana baina yao wanashirikiana baina yao kwa sababu lengo lao ni moja na jukumu lao ni moja kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala qul hadhihi sabili sema e Muhammad uwaambie hakika hii ndiyo njia yangu hii ndiyo kazi yangu huu ndiyo mwenendo wangu ad'u ila llahi ninawalingania watu kuwaelekeza kwa Allah siwalinganii watu kwenda kugombea madaraka ninawalingania watu warudi kwa Mola wao watekeleze wajibu wao walioamrishwa na Allah ad'u ila llahi ala basira ninawalingania watu warudi kwa Allah na kazi hii ninaifanya kwa ilmu na yaqini nina hakika na kazi hii na nimeisimamia vizuri kwa ilmu kwa basira ana wamanitabani mimi na wale walionifuata kwa hivyo kila aliyemfuata mtume sallallahu alayhi wasallam yad'u ila ma daa ilaihi rasulillah analingania yale aliyoyalingania mtume sallallahu alayhi wasallam anasimamia yale aliyoyasimamia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo tumo katika vita makafiri ambao wamechagua kufuata matamanio ya nafsi zao wanasimama kuhakikisha matamanio yao yanaenea na wanasimama kuhakikisha fikra yao inakubaliwa na wanasimama kuhakikisha pote lao linaongezeka wa antum atba'i rasulillah madha taf'alun na nyinyi mliomfuata mtume mnafanya nini tunaamini kwamba hii dini ni ya Allah hakuna atakayeweza kuizuia kwa pesa yake hakuna atakayeweza kuizuia kwa madaraka yake hakuna atakayeweza kuizuia kwa nguvu zake la ahad hakuna atakayeweza ikiwa alishindwa firaun mfalme aliyekuwa jeuri na mwenye jeshi na mwenye mali basi hakuna atakayeweza baada yake hakuna atakayeweza baada yake na nyinyi ambao mumeikubali dawa hii mkaacha kuisimamia hamtaidhuru dawa hii na dini itaendelea ni faida kwenu ikiwa mtaisimamia dini na ni khasara juu yenu ikiwa mtarudi nyuma anasema allah subhanahu wa taala ina ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasudduu an sabili llah makafiri hakika ya makafiri wanazitoa mali zao kwa lengo la kuhakikisha wanawazuia watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala wanafanya kila njia wataweka michezo wataweka vishawishi wataweka zawadi watayaweka mambo wataweka vitu mbalimbali lengo ni kuhakikisha wanawazuia watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala allah anasema fasayunfiqunaha watazitoa mali zao kadri wanavyoweza wao na kwa namna wanayoitaka wao thumma takunu alaihim hasaratan lakini kisha itakuwa ni hasara juu yao watatoa na watapata hasara wala hawatafanikiwa wale ambao allah amechagua kuongoza watabakia ni wenye kuongoka na wale waliohukumiwa kupotea watabakia ni wenye kupotea sasa nyinyi ambao mumemfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ni maandalizi gani munayafanya kuyasimamia aliyoyasimamia mtume sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ayuha lmuslimuna ibadallah enyi waislamu waja wa allah dini ya allah inahitajia rijalun dini ya allah inahitajia watu ambao wataisimamia dini hii kuanzia kwenye nafsi zao na kwenye familia zao na kwenye majukumu yao wahakikishe kwamba ile athari ya dini inapatikana katika nafsi zao kwa hali yoyote lakini mtu awe na nafasi wakati watakapokuja siku ya kiyama vijana kama wewe wengine wamejaa majeraha mwili mzima wengine wamekatwa viungo vyao wengine miili yao ilichomwa moto wengine hawana viungo na wote hawa wamepata madhara haya kwa sababu ya dini wewe unaenda mbele ya mola wako na nini wewe utasimama na jitihada gani wewe umetoa mchango gani iulize nafsi yako madha qaddamta lighad nini umetanguliza kwa ajili ya kesho kuna mangapi umeyafanya je uliyafanya kwa ajili ya allah ama ulifanya ili watu wakuone na kama ulifanya kwa ajili ya allah ni kwa nini umerudi nyuma wakati allah bado yupo na anahitaji uendelee kufanya kitu gani kimekurudisha nyuma na jana ulikuwa na jitihada jana ulikuwa na bidii ni mtu unayeswali jamaa ni mtu unayeswali swala za sunna ni mtu unapenda kusoma Qur'an ni mtu unatembea kwa ajili ya durusi za ilmu ni mtu unapoteza wakati wako kwa ajili ya dini ni mtu unatoa pesa zako kwa ajili ya dini ni mtu unatumia afya yako kwa ajili ya kusimamia dini na leo umerudi nyuma kitu gani kimekurudisha nyuma tadhakkar yawman ikumbuka siku تقوم وحدك بين يدي الله سبحانه وتعالى وتسمام بكياك ملي الله سبحانه وتعالى جاء الحديث في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدمه وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق ثم عليه الصلاة والسلام أنا تخفش na siku ya kiyama yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi siku ambayo hakuna baba wala mtoto hakuna habari ya mke wala mume hakuna urafiki hakuna uzazi kila mmoja anajali nafsi yake kila mmoja anajijali mwenyewe hakuna mwenye huruma na mwenzie Allah anakuuliza mtume anasema alaihi salatu wassalam hakuna yoyote miongoni mwenu ili atazungumzwa na mola wake baina yake na mola wake hakuna mkalimani kisha mja anaangalia upande wake wa kulia fala yara illa ma qaddama min amali haoni isipokuwa amali zake ziko wapi amali utakazoziona mbele ya mola wako ziangalie amali zako ziko wapi ni hii swala unayoswali nusu ya mawazo uko duniani, nusu ya mawazo uko mbele ya Mola wako. Amali gani unayoangalia wewe utakayosimama nayo siku ya Kiyama, ambapo ukiangalia kulia itakulewaza kwamba hii ni amali yangu mja ataangalia upande wake wa kushotoni hataona isipokuwa aliotanguliza katanguliza nini matatizo magomvi dhulma uongo utesi mtu mmoja amekwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam walhadithu fi sahihaini min hadithi anas ibni malik radiallahu anhu kafika mlangoni kakutana na mtume saa salam ya rasulllah mata saa swali lake la kwanza anamwambia mtume kiama kitakuwa lini kiama kitakuwa lini katoka huko atokako amekuja jambo limemshughulisha kiama kitakuwa lini kila siku tunahofishwa na kiama habari za kiama zimekuwa nzito kitakuwa lini mtume akamuuliza wama la wewe unauliza kiama wewe umeandaa nini kwa ajili ya kiama una maandalizi gani yule bwana akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam riwaya ya Muslim ma a'dadtu laha kabira sala wala sadaqa wala siyam sijaandaa kwamba nimesali sana ama nimefunga sana ama nimetoa sana sadaka haya maandalizi ya hivyo sina naswali swala zangu za fardhi nafunga somu zangu za fardhi natoa sadaka zangu za wajib sina kwamba ninatoa sana sina hilo sina kwamba ninaswali sana sina hilo wala sina kwamba ninafunga sana lakini ninalo moja nina hakika nalo kwenye maisha yangu walakinni uhibu llaha wa rasula lakini mimi nina hakika ninampenda allah subhanahu wa taala ninampenda mtume muhammadin salllahu alehi wasallam hili nina hakika nalo nitasimama nalo na nina matumaini na hili jambo sina katika mambo haya ambalo nimesimama nalo vizuri kama hili jawabu ya mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia anta maa man ahabat siku ya kiyama wewe utakuwa na yule umpendaye atakuwa na nani huyu bwana atakuwa na allah atakuwa na nani huyu bwana atakuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam asema anas ibn malik fama farihna ba'da lislam hatukupata kufurahi sisi baada ya neema ya Uislamu kama siku tulifurahi juu ya jawabu la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa huyu bwana. Jawabu lile la Mtume liliwafanya masahaba wakapata nashati ya hali ya juu, wakachangamka, wakaongeza bidii na jitihada ya kuonyesha mapenzi yao kwa Allah na ya kuonyesha mapenzi yao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakikatan dhahiran wa batina dhahiri na kwa siri Anas akasema wa inni uhibbu Allah wa rasula na mimi ninampenda Allah na mtume wa Ababakirin wa Umar, na ninampenda Abu Bakrin na ninampenda Umar wain lam amal bimithli amalihima, hata kama sintakuwa na uwezo kufanya amali kama za kwao, lakini mapenzi yao kwenye moyo wangu yamethibiti. Wewe amethibiti mapenzi ya nani? wewe utasimama na nini wakati hautotoshi bwana mmoja ameenda kwa mtume salllahu alehi wasallam na yeye ameenda kuonyesha mapenzi yake kwa mtume hadithi ikaitaja alimamu atabari alimamu atabarani katika moja ni saghir والحديث قوي بشواهده من حديث عائشة رضي الله عنها أنا سيما عائشة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال kaja mtu kwa mtume akasema ya rasulullah wallahi inni la uhibbuka ee mtume wa allah namwapa allah mimi nakupenda kuliko nakupenda nafsi yangu kuliko nakupenda mke wangu kuliko nakupenda mtoto wangu akunu fi lbeiti faadhkuruk, mimi hukaa nyumbani kwangu nikakukumbuka wewe Mtume sala salam. Fama asbir, nikikukumbuka msukumo wa mapenzi yangu, siwezi tena kuvumilia kubakia nyumbani, siwezi. Kama vile wewe unavyokumbuka mechi ya Simba na Yanga ukaenda kukaa uwanjani kuanzia saa mbili asubuhi. Baba mzima, una watoto, una wajukuu, unakwenda kuungua na jua ambalo litakuadhibu siku ya Kiyama. Kama wewe unaipenda siasa ukakesha mpaka usiku na asubuhi, unakwenda mbio kwa sababu ya kutafuta madaraka ya wenyekiti wa mtaa, halafu dini yako inaharibika. Inaharibika dini yako kwenye nafsi yako, inaharibika dini yako kwa mkeo, inaharibika dini yako kwa watoto, dini yako inaharibika pande zote. Hasara kubwa kiasi gani? Huyu bwana mwambia Mtume, nikikukumbuka siwezi kusubiri, siwezi kuangalia mke wangu, siwezi kucheza na mtoto wangu, siwezi kukaa na mali yangu, hata atika faandhuru ilaik, mpaka nikuijie nikutazame. Nikija nikakutazama, alhamdulillah, nafsi yangu sasa imefurahi, naweza kuendelea na majukumu mengine. Angalia haya mapenzi, sio mapenzi kukaa unakohoa usiku mpaka asubuhi sio mapenzi ya kutembea kwenda magharibi na mashariki ukadai unampenda mtume angalia huyu bwana mapenzi kama haya halafu anamwambia mtume wa idha dhakartu mauti wa mautak nikikumbuka kifo changu na kifo chako ariftu annaka idha dakhalta aljannata rufita maa nabiyyin, ninatambua wewe utakapoingia peponi utaishi na mitume wenzako wa inni da idha dakhaltu aljannata khashitu alla araka, na mimi nikiingia peponi nachelea siwezi kukuona tena. Mtume sallallahu alaihi wasallam fanye nini? Mtume hapa duniani kikumbuka, ninakuja nifanyaje mimi siku ya Kiyama? falam yaruddu alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam shay'a Mtume hakumjibu chochote, jawabu inahitajia wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mara ukateremka wahi kutoka kwa Allah anasema Allah subhanahu wa ta'ala anamjibu huyu bwana ananijibu mimi na wewe anawajibu wote wanayodai mapenzi ya kwamba hivyo mnavyofikiria sivyo na hayo mapenzi ya mdomoni siyo hayawezi kuwasaidia kitu فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول na yule الله allah na mtume wake muhammad salllahu alaihi wasallam akajitahidi kubakia katika utiifu akailazimisha nafsi yake kudumu katika utiifu faulaika maa alladhina an'ama Allahu alayhim, basi atakuwa pamoja na wale walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, minan nabiyyin, katika kundi la manabii, wasiddiqina, na kundi la wakweli, washuhada, na kundi la mashahidi, wasalihina, na kundi la wajawema wema wewe utakapohakiki utiifu kwa Allah utiifu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam siku, siku ya kiyama utakuwa pamoja na mtume huyu bwana ameondoka kwa mtume sasa anajua haya mapenzi yangu yasiyokuwa na utiifu hayana faida mapenzi yenye faida ni mapenzi yenye utiifu tunahitajika tuwe watiifu Tukiwa watiifu katika mapenzi yetu, tutakuwa na msukumo wa kuihami dini ya Mola wetu, tutakuwa na msukumo wa kuihami sunna ya mtume wetu, tutakuwa na uchungu na hii dini tutasikia huzuni. Kwa nini dini inabakia nyuma? Kwa nini sunna inabakia nyuma? Nifanye nini mimi ili dini iende mbele? Nifanye nini mimi ili sunna ipige hatua? kila mmoja atakuwa na mawazo mimi nikiwaza na wewe ukawaza na yule akawaza mwanamke akawaza mwanaume akawaza basi lazima tutasimama na lazima tutapata msaada wa Mola wetu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum ikiwa mtainusuru dini ya Allah na Allah atakunusuruni na atathibitisha nyayo zenu mtakuwa watu makini mtakuwa watu madhubuti mtakuwa watu mna uhakika na maisha yenu atakuondoleeni hofu kwenye maisha yenu atakuondoleeni huzuni kwenye maisha yenu na mali ya mtu haipungui kwa kutoa sadaka ilmu ya mtu haipungui kwa kuifundisha nguvu ya mtu haipungui kwa kuitumikia dini chochote utakachokifanya kwa ajili ya mola wako hakipunguzi chochote kinazidisha kinanawirisha na kinapendezesha tujitumeni kuisimamia dini ya Allah tupate cha kutazama kulia na tupate cha kutazama kushoto siku ambayo haitakunufaisha mali yako wala watoto wako ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم